chapter 12. Haun Jesus pra hex hemeron tu pascha elthen es Bethanian hapu ein Lazaros ha tethnekos han egeren ek necron. Epoiesan un auto depnon eke kai he Martha diacone, ha de Lazaros hes ein ton anakemenon sun auto. he un maria labusa litran muru nardu pistikes polutimu elepsen tus podas tu iesu kai exemaxen tais thrixen autes tus podas autu he de oikia e plerothe ectes osmes tu muru lege un heis ecton matheton autu Judas, Simonos Iscariotes, ha melon auton paradidonai, dia te tuta ta muron, uc eprathe, triacosion denarion, cae edothe potokois. Epende tuta uc hote peri ton potokon emelen auto, al hoti kleptes ein kai ta glosa komon eken kai ta balamana e bastadzen epen un ha jesus afes autein es tein hemeran tu entafiasmu mu tete reken auto. tus pathokus gar pantate ekete meth he auton e me de u pantate ekete egno un oclos polus ecton JUDAION, hoti ecce estin kai elthon u dia ton jesun monon al hina kai ton lazaron idosen hon egeren ec necron ebuliusanta de hoi archieres hina kai ton lazaron apoctenosen hati paloi di auton hupegon ton judaion kai epistuon eis ton jesun te epaurion otlos polus ha elthon eis tein heorten, accusantes hoti urcatai Iesus eis hierosoluma, elabon ta baia ton phoenicon kai ex elthon eis hupantesin auto kai ekradzon HOSANA eulogemenos ha erkomenos in onomati kuriu basileus tu israel huron de ha jesus ANARION ekathesin ep auto kathos estin gegramenon me fabu thugater sion idu ha basileus su erkatai kathemenos epi polon onu. Tauta de uk egnosan hoi mathetai autu ta proton al hote edoxasthe ha Jesus tate emnesthesan hote tauta ein ep auto gegramana, kai tauta epoiesan autu emaritore un ha oclos ha on met autu hate ton lazaron ephonesen ec tu mnemeu kai egeren auton ec necron dia tuta kai hupen tesen auto ha oclos hate ecusen tuta auton pepoiekenai ta semeon hoi un farisaioi epon pros he autus the orete hoti uk o felete uden ide ha cosmos apiso autu apelthen esan de tinis helenes ecton ana binonton hina pros kunesosen in te heorte hutoi un pros elthon philippo to apo Bethsaida tes Galileas kai eroton auton legantes curie thelomen ton Iesun idein Ercatai Philippos kai lege to Andrea kai palin Andreas kai Philippos legusen to Iesu hode Iesus apokrinata autois legon Ele luthen he hora, hina doxaste ho hvios tu anthropu. Amen, amen, lego humen, ean me ho cockos tu situ person eis ten gen apothane autos monos mene, ean de apothane polun karpon furei. Ho filon ten psuchein autu apolese autain kai ha mison ten psuchein autu, ento cosmo tuto, eis zoein aionion fulaxe autain Ean emoi diakone tis emoi acolutheto, kai hapu emi ego, eke kai ha diakonos ha emos estai, kai ean tis emoi diaconei, TIMESE auton ha pater nun he psuche mu tetaractai kai te epo pater soson me ectes horas tautes alla dia tuta elthon es ten horan tautain. pater doxa son su ta onoma elthin un phone ectu uranu kai edoxasa kai palin doxa Ha un oklos ha histos kai akousas elegin brontein gegonenai. Aloi elegon angelos alto lelaleken. Apocrythe ha Jesus kai epen u de eme haute hefone gegonen alla de humas. Nun crisis estin tu cosmu tutu nun ha arkon tu kosmu tutu ek blethesetai exo CAGO EAN hupso tho ek tes geis pantas helkuso pros emauton tuto de elegen se minon poio thanato emelen apothenesken apokrithe auto ha oklos hemes ekusamen ek tu namu hati ha Christos mene eis ton aiona, kai pos su leges de hupso thenai ton huion tu anthropu, tis esten hutos ha huios tu anthropu. Epen un autois ha Iesus, ete micron chronon ta fos meth humon esten. Peripatete heos ta fos ecete, hina me scotia humas catalabe kai ha peripaton in te scotia uk oiden pu hupage heos ta fos ekate pistuate es ta fos hina huioi fotos geneste tauta elalesen ha jesus kai apelthon ekrube ap auton tos auta de autu semea pepoiecotos emprosthen prosthen auton uc epistuon es auton. Hina hologos hesaiu tu profetu pleurothe, hon epen curie tis epistusen te acoe hemon, cae ha brachion curiu tini apec lufthe. Dia uc edunanta pistuen hoti palin epen hesaias te tu floken auton tus ophthalmus kai peporoken roken auton ten cardian hina me idosen tois ophthalmois kai no te cardia kai epistrafosen kai iasomai autus tauta epen hesaias hate eden ten doxan autou kai elalesen peri autou hamos mentoi kai ek ton arkanton poloi epistiusan es auton ala dia tus pharisaius uk homologoun hina me apa synagogoi genuntai ega pesan gar ten doxan ton anthropon malon eper ten doxan tu theu. Jesus de ekraxen kai epen ha on es eme u pistue es eme al es ton pemsanta me. Kai ha theoron eme theore ton pemsanta me. Ego fos es ton cosmon eleleutha, hina pas hopistuon es emer ente scatia me menei. Cae ean tis mu accuse ton rematon, cae me pistiuse ego u crino auton, ugar eilthon hina crino ton cosmon, al hina soso ton cosmon. Ha atheton emer, kai me lambanon ta remata mu eke ton crinonta auton ha logos hon elalesa ekenos crine auton ente escate hemera hoti ego ex emautu uk elalesa al ha pimpsas me pater autos moi entolein edoken ti epo kai ti la leso kai oida hati he en tole autu zoe ionios esten ha un la lo ego kathos e reken moi ha pater hutos la lo